arto influas conduton de iunuloi. Ni vivas en mondo de perforto. Paralele al grandai atingoi de scienso, de tecnologio, de comunicado, ni a mondo ancora ultravivas ciutage necompreneblan ne compreneblan perfortadon en ciui niveloi. De militoi al interlandai conflictoi, sub la respondetso de autoritatuloi, gis discretae cruelagioi en privatae heimoi, oni remarcas che la homoi vivas circauatai de minatsoi cae cruelagioi. Inter la plei consternae victimoi de tio tutmonda perfortado estas infanoi cae adolescantoi. ne nur protio che ili suferas mem agressoin, sed principe pro tio che ili estas incitatai al tiai agoi contra aliai homoi. Ali forte, crimoi de plei diversai spezoi estas ofte plenomatai de iunulloi pro la influo de la sozio. Suficias observi modernain filmoin cae videoludoin en ciui perfortado estas constanta studoi pri la changioi in la corpo cae menso de adolescantoi, montris che ili estas aparte sentemai al exterai influoi. Ili trovidges en momento ciam ili o comensas el volvi la capablon pensi pri subiectivai aferoi, pri la relativezzo de homai conceptoi, pri la multflanquezzo de la vivrealo, pri la besono el teni duboin cae necertetson. Ali flanque, drastai hormonai changioi en ilia corpo ilin faras ien apatiae, ien extreme impulsigemai. Cion fari? Ciel conduci iunain homoin al plida pazzo cae equilibro? Compreneble, temas pri defio al educistoi. Tio estas al ciui homoi kiui havas sub sia respondetso la orientadon de iunulloi. Oni povus diri che la defio estas instrui ilin pensi. Esploro farita con dudec quin mil gelernantoi fare de faculoi en la Universitatoi de Londono, Britujo, cae de florido usono, montris che practicado de artoi mal proximigas adolescantoin de condutoi contra homai cae de crimoi. Lau faculoi pri psicologio, artai practicoi estas essence gravai precipe se iu iu nullo montris tian tendenson temas pri la concepto pri sublimezzo, transformi psicaen impulsoin en agoin quiui rezultigas belezon, noblezon, cae creemon. Per arto ili successas regi sian anxion, streccian travivajain, cae angoroin. Crescas ancao la rezon capablo la capablo analisi factoin cae interesigi pri aliulai pensoi cae sentoi. Psicologoi assertas che arton oni devas en conduci en lerneioin ec anta la alfabetigo, nome al infanoi qui jus ec regis la lingvo capablon. Compreneble, gine estas tasco nur por lerneioi ties instruistoi, sed por ge patroi, ge oncloi, ge avoi, por la tuta sociio. Evidente, granda estas anca la respondetso de registaroi en tiu urge besonata movado. Ien giganta, sed nepre besonata tasco.